li fotis la animon de popolo. En la monato septembro du mil decnau forpassis granda artisto de fotografio, Robert Frank. Li ne estis de nasca usonano, sed sviso. Tamen li longe vivis en Nordamerico cae productis vercaron quiu acute profunde montris la animon de la usona popolo. Lia fotolibro The Americans, la usonanoi, estos por ciam rememorata kiel maestro verco. En la mezo de la dudeca iarcento, oni tie travivis la ideon pri heroa lando, post la dua mondmilito, lau la optimisma revo transdonita per filmoi cae televid programoi. Frank renversis tion illusion per sia collecto de nigra blancae fotoi ciui crude realisme montris scenoin de la ciutaga vivo de popolanoi el ciui sociai tavoloi. Ciam li estis 31 unu li traveturis usonon per automobilo. Dum nau monatoi, li trairis tridec statoin, dec mil meiloin, cae fine de sia excurso, li havis pli ol septcent filmobobenoin, cae dudec sep mil fotoin. Lia cef verco publicigis unue en Franzuio, poste en Usono. Crude aperis la tragica flanco de economia prospero quiu cun portis paradoxoin cae il revigioin, ciel per forto cae ras discriminatio. En la libro montrigias melancoliae, foie ricanantai homoi, negrai vartistinoi cun blancai beboi, mese de multae usonai flagoi cae automobiloi. Liai fotoi presentas ofte strangain anguloin cae trancioin, ciel se li volus transdoni sian senton de malcomforto. Compreneble, ciel ocasas al ciu audaza arto, liei bildoi comence vecis indignon cae malshaton. Ili ne intensis montri belezon, sed la crudan vivon de popolanoi. Fakte, tio ne estis nur fotografio, sed completa rapporto pri la vivo de popolo. Iom post iom, la mondo ec comprenis che lia verco estas tute nova ideo, racconto per fotoi. Aliai artistoi clopodis fari la samon. Li fine productis multain fotolibroin. Liai bildoi estis expositiitai tra la tuta mondo. Robert Frank productis ancau filmoin. En la iaro 1972 li voyages cun la grupo Rolling Stones por documenti gian necutiman vivstilon. stilon. Tion documenton oni censuris. En sia naudec quara agio iaro, li mortis en eta Canada villaggio quie li logis iam de certa tempo. Li lasis signoin de artisto quiu defiis false optimisman regardon al lando interne brulanta.